ornis chrusotocos ornin tis eic calen chrusa o a tictusan nomisas de endon autes oncu chrusiu einai cae thusas heuren usan homoian ton loipon ornithon hodi astron pluton el pisas heurein kai tu micru kerdus esterese hoti tois parusin archeis thotis kai ten aplestian feugeto